Urriak hogeita lau gaurko honetan, aste azkena da eta hau berrion albistegia duzu, berrio berriozari irratiaren albiste emankizuna, besterik gabe, herriko albisteak kontatzeari ekinen diogu, eta lenik eta behin mendialdea eskolara joanen eh, gara, bertan mobilizazio gehiago antolatu baitituzte, Jaime. Hoxe da, e, urriaren hogeita bostian, ostegunarekin, goizeko zortziak eta hogeian, gelditua dira gurasoak eta umeak odole emailen plazan. Oinez elkarrekin eskolara joango dira berriro, eta e, aurreko eta bezala salatzeko, edo esigitzeko Nafarroko gobernuari, konkretukiz e, eskuntzako departamentuari, berriro jarditzala autobusak, berriro autobusen e, autobusen zerbitzua jar dezaten eta bide batez orain arte izandako hiru distribuen salaketa egingo dute. Eta aurrekoetan aipatu dugun e, bezala kulturen artean emakumeen elkarteak bi ekitaldi antolatu ditu aste honetarako, bata gaur bestea larun batean. Kulturaren artean emakumeen elkarteak berriozarko udalaren berdintasuna arloak lagunduta antolatuk ditu aste honetako ondoko jarduerak. Biziklet, bizikletza eta anistasunaren aldeko kulturarteko lehenengo bilgunean. Gaur urriaren hogeita lauan aste azkenean, e, zazpi tardien udaletxeko kulturgunean etxeko langileen nafarrako elkarteak emanen du itzaldia etxeko langileen araudi berriari buruz. E, berdintasunaren eta bizikeditzaren aldeko lehenengo ibilbidea ere, izanen da larun batean urriaren ogeita zazpian larun batarekin diogu, amar tardiean erantzeluze frontoitik hasita. Ibilbidea inbat hiri gune eta ingunu, e, ingurune naturaletatik e, igaroko da, emakumen presentzialeku horien irudikapen erabilera eta eraikuntza e, sortutako aldaketa adierazgarria ikusteko. Zelia temen kultura arteko emakumen arteko presidentea Celia Temek, eh, gaurko berri eh, con el sector de las empleadas del hogar. Entonces, ha habido una nueva regulación y bueno, pues nos contarán un poco si esta nueva normativa realmente ha beneficiado, si ha visibilizado toda esa, lo que decían, ¿no? Que si iba para em, sacar a la luz la economía sumergida o por el contrario, ha vuelto a invisibilizar más y, bueno, pues este, no ha y no ha logrado los objetivos, ¿no? Desde luego, eh, pues la normativa y una de las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar es que esta que es una, ley casi de segunda, ¿no? de, que no está ni asimilada a la seguridad social, finalmente sea asimilada, ¿no? Bueno, pues veremos con el testimonio de la abogada, con de Laura Pérez, de, también de trabajadoras del hogar como Marina, como Irene, que nos contarán eh, aparte de lo que es la normativa en sí, lo que significa y luego pues ellas eh, personalmente las vivencias que tienen. Eta beste itzordu baten berri ere eman behar dizuegu elduden igandean kontzertua izango dugu auditorio berrian doinua musika bandaren hogeita bosgarrien urte urrena ospatzeko. Berriozarko auditorio berrian ezoiko kontzertua hartuko du datorren igandean, doinua musika bandaren urte betetzearen arira. Emanaldia arratsaldeko zazpietan hasiko da eta bertan herriko beste zenbait artista eta talde igoko dira taula gainera. Besteak beste, elkarrekin abez batza, Fermin Goñi trompeta jotzailea, Rebeka Etxarri abeslaria, Christopher Galet marimba jotzailea eta Julian Irulige, Irule, Irulegi bari, baritonoa. Kontzertua hasiko hasi baino urte ordu bete lehenagotik jasoal izanen dira sarrerak musika eskolan bertan. Hauxe izanen da musika bandaren urte urrena ospatzeko antolatu den laugarren eta azken emanaldia. Josei Kanbudo kanpora eta... Eta kirolak aipaga izango ditugu orain, mendira joanen gara gure herriko bi menditalderen eskutik. Alde batetik, BKM enditaldeak iturgo jenera trinitatera eginen du urriko e, ateraldia. Eldu den larun batean izanen da, hori, eta e, eh, oi bezala goizeko sortzietan lantzeluze frontitik abiatuta. Eta beste igandean, los amigos dela montaña mendizaleak taldea opakuako mendatea izanen du helburu Bertan, ma, baio mendia igotzeko asmoa baitute. Esan bezala, igandean izanen da hori, goizeko bederatzietan, eguzki plazatik, aterata. Eta eguneko egunkariak irakurriko ditugu orain, lerro buruak edizio digitaletan, berri egunkariarekin eh, hasiko dugu gure errepasoan, bilangile eta gidari bat hildira a hogeita batean, hori da eguneko albisteetako bat egunkari guzietan. Bestalde, Nafarro oinezen inguruan ondokoa adierazten du berriak, herritarren laguntza eskatu du San Fermin ikastolak. Beste gaien artean, ondokoa nabarmentzen du Euskarazko kazetak uri betxe barriak senda agiria jasodu eta etxera eraman dute ospitaletik eta azkenik EAEko hauteskundeak ere aipagai ditu berriak ondoko titular basagoiti ez da berriro aurkeztuko jaurlaritzako lehendakarigai izateko. Diario de Noticias hartuta, ondokoa irakur dezakegu, behelainoak eta abiadurak hiru eriotz eragin dituzte Pirinioko autobian. Horixe titular nagusia, baina badira beste batzuk ere gai garrantzitsuak jorriatzen dituztenak. 2008ko Nafarroako aurre kontuetan kolpe bortitza kooperazioari gastuaren euneko 0,6 murriztu baitute beste titular batzuk ere badakar badakarz eh, diario de notiziasek eh, diruaren truke kritikatzea leporatu die Marta Bera kontseilariak eh, osasun langileei Eta azkenik ondokoan guri berrio zartarroi ere eragiten digun albistea bilabesen tarifak euneko bost kakotx zortzi igotzea itzartu dute UPNek, PSNek eta independentek. Diario de Navarra ikusiko dugu orain eta hauek ere albiste berberarekin zabaltzen dute gaurko edizioa. autoistripuan hildakoak Lizarriako bi gazte eta Zangotzako bat dira. Beste e, albiste bat badakar baina gaiberarekin lotuta berrogei pertsona zendu dira Nafarroan trafiko istripuetan aurten 2011 osoan baino 12 gehiago eta diru kontuak ere aipagaien ditu Kordobilako berri papera kobratu ezin duten soldata kotizatu beharko dute 6.000 funtzionario nafarrek. Azkenik, eh, hause e, eh, nabarmentzen du, diario de Navarrak enpresa buruen konfederazioak, UGTek eta komisiones obrerasek, hogei milioi baino gehiago jaso zituzten 2000 eta aurrekontuetatik. kontuetatik. Azkenik eh, gara egunkaria eskuartean hartuko dugu eta hauek ere Nafarroako aktualitateari begira hause jarri dute eguneko titular e, gisa, bi behargin hil dira eta baita agrapatu dituen gidaria ere A hogeita bat eh, autobian. Bestalde, hausen, Nafarroako kutsaren eh, langile beteranoen aurkako sorgina iza abiatu zuen Jesus Pejen autek. Bestelako kontuekin bilduk egindako proposamen baten berri ematen du garak. Nafarroako tokiko mapari buruzko eztabaida sustatuko du bilduk udalerri zein kontze juetan. Eta bukatzeko alderdi honek eh, sustatutako beste proposamen eh, bat ere aipagai hartzen du garak. Nafarroan iruzurriaren kontrako plan berri bat abian jardadin eskatu du bilduk. Hauxe gaurko aktualitatea eguraldia orain. honetan zortzi graduko temperaturan daukagu berrio zarren, engiro freskoa batez ere goizaldean belainoa izan eh, baitugu, e, belaino hori desagertzen e, eh, asia da, eta zerua oskarbi dago egin handi batean, alaxe jarraituko du egunean zehar ere, zeruan ostarteak nagusituko dira, eta temperaturek gora eginen dute hogei gradutaraino. Hauxe izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretian, FMko eun.zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música